urtarriak oita bat gaur aste artea da eta hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, jarduera soziokulturaletan parte hartzea eta harrera dauden pertsonak laguntzeko ordenantza araultzaia. Berriozarko udaleko gobernu batzordeak 2013ko abenduaren 13an onartu zuen hezkuntza, kultura, kirol, gizarte, berdintasun eta gazteria arloek antolatutako jardueratan parte hartzeko diru laguntzen ordenantza arautzailea. Oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitatearen txostena aldekoa izanik araudiak ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonek diru laguntza jasoko dute ordenantza arautzaile honen helburua beraz baliabide eko ekonomiko gutxiago ditu zen familiei bi mila amairu ikasturterako jardueren izen ematea diruz laguntzea da. Eskabideak e, berriozarko dalaren registroan aurkeztu beharko dira urtarriaren oitalaua baino lehen. Proiektu komunikatiboa bultzatze aldera eguzki plaza elkartearen bazkaria. Eguzki plaza elkarteak bazkari bat antolatu du urrengo larun baterako. Bazkariaren ostean biltzarra ospatuko da. Unetan, amairu garren urteko balorazioa egingo da eta amalau garren urterako proiektu berritzaileak aurkeztuko dira. Amabo oste euro balio duten bazkarirako txartelak kaleberri tabernan salgai daude. Bestena, eguzki plaza abildua eguzkiplaza.net helbidean eskatu daitezke beti ere, ustirala oitalau, baino lehen. Eta plan estrategikoa beste fase batean sartzear da garazi. Bai, plan estrategikoa beste fase batean sartuko da udaleko zerbitzu soziokulturaletan eman beharreko aktuazio lerroak definitzeko. Eta gauzakonela, ostegun honetan biltzar ireki bat egingo da kulturgunean arratsaleko zazpiretan. Eta labor laborrean laborrean eh, kirolaren informazioa igande honetan guratz mendiari helduko diote mendiaren lagunek Igande honetan bertan, areso herrira horbilduko dira mendien lagunek bertatik ekingo diote bederatzerun dalaro itema bos metro dituen guratz mendiari. Ateraldirako elkartaratzea beti bezala, igandean guizeko bederatzetan eguzki plazan egingo da. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi? Goizean zerua tarteka odeitzu egongo dela eta arratsaldean odeiak ugaritu egingo dira mendebaldetik ekialdera xabi eta beraz zerua oso odeitzu geratuko zaigu. Euri txikia egingo du gauean zenbait tokitan ertaina. Ego mendebaldeko aizeul biliko da eta egunaren amaieran mendebaldera aldatu egingo da temperaturei daukionez maksimoak gutxi edo nahikoa igoko dira, eta gaur ere, izotz, txikea ingo du. Bai, aterkea atera eta berokea jantzi garazi. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko en puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. plaza.neten.